Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 21, 1173, kinanunisa ni Pope Alexander III si Saint Thomas Becket ang martir ng Arsobispo ng Canterbury. Si Saint Thomas ay pinaslang ng mga tauhan ni King Henry II sa loob ng cathedral. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.